ตุนนาเจระตุนนาดิ่งนานูเลป้าเตมาอินะลานักขน้อยอะนักซาบุญลานักขน้อยปนินนักเปียวสักวัวเละเอสังอากินเนกสักดิ่งฮีซาตานินเนกสักดิ่งฮีตัวมันนินะเต็มตะกินนักจิงุนลาอีหุนสุงเข้มเปียวมาเดจิงตะกาตัวกิจใจนะประชาชนปนาในดิ่งหุนกิปันดิ่งมันนินะยะกงอาอากิโฮโฮไลเตซงลูดสุกุลลา เดินจังเองนะเอกี่หูเป็นเดินจังเองนะกิจมเทฮีตัวมันเองนะนาเวกุนังรู้สุขประจันตุมุลลาอ่าตัวปามินพนังมาไก่ขอมจะจะดิ้งฮีเวกปีน่าดิ้งขอมินาประเสียนมินพนาในความนี้อีทั้งงานเรียนด่านจะได้นาดิงนี่นะพุดแบงจะจะขอมนาตปามินแผ่ขอมนี่มั้งนะปิตะปินกระลุงดำใจน้าตปางเบกีนวมลา kapasian hangin kong luai sa kom si ani aman pape tat khian na puan bin ke kong tuam ta nun kilam dang pian kilam dang sa Tuman puan pito kay hong tuam ta pala munuki zem na suang man tingui uma ta cá vật xian ôi đa lòng đam mê a văn và bên tất chân a quan pin kỳ hồng tuông ta chúng an quan bi tổ tế ông toàn lâu thế lâu giang châu hồng lên hơi na ken ka mu tak te yen zo ding zong hi lo ka zo ding zong hi lo wa lung a man pa pe tat chan na puan pin ke hong tuam ta run ki lam dang pian ki lam dang sang chúng an quan vi tổ kêu ông đoàn ta Hello Taylor Hello Taylor Xem thâu hong lê Hồng ya hong đa li Tôn tung pa sian Kê sung đung ta hi A vang lên na tô điểm toàn hi Tô pa lian bè li Tôn tung pa sian Kê sung đung ta hi Đung ta hi Giêsu cây dùng đồ tại cùng không tu a vang liền na tô tim Giêsu liền đờ ta em ta mong na kèm bèo mai sắc dấu cây ông sọp xiang dầu Giêsu liền ma hang in cả đầm Dây sung sông na hàng yên hào dấu tao nghề nó lâu Dây chân chinh khiến dây su nông kim dâu Lung ta hi dây su cây sung đủ Ông kỳ kỳ Cùng biết đâu không tung Á vang liền na tổ kim Dây su Yan bel ta heo sa ten sut zo lo na tele bang ya na kempe uta ton dan ton nang kempe nang bang tu pi pe le le tang ba na om lo in om kempe uta in na lian hi kanin sa lâu tê dông nong kem nong hoa ya Ninh tan na tê lê vang liên na khem bêu ta Tôn tăng tôn năng hà hi Nang bang vang yên pet Nang bang chu pi pe lê Lê thăng và nào lâu panahi Tinadam sakya nisi Din sakya tu Nay natin ng ahi Intang natamdo ng ahi

Qua hồng và đi, lý ân xóa trang a hi dòng in in dây xuống hồng bay múa azul Easy bleibt, Tale, Pintern sehen. girding. Hallelujah! Halleluja, Amen. Antung ini, oh, sana cinta. te nuam takin gol zona nong pia to pa tu in zong ni ta hun khat ki pan ding koi monin to pa hiun sunga to pa ongom pin la top na dong ong ki gen thu te hitale akisa la te hitale nang man asyang tho anom tuya hiun sunga konga phing san vana ma ko te biak to ko no ยาตัวนี้รานาอาชากาขัดเวเอวขัดเวงมาสักเกี่ยวกับตัวงามาสานลงดำโกมาสาหังตัวนี้ตากินนาเอเดหันชนางในดิ่งเสียไปหลายสังทูบุพอมาสานนาชิมนางในดิ่งเฮงก็ตั้งกิมุทัยย่ำจีเล่จอหังอเลียนสอมลังงานแนวสกิยากิมุทัยฮีก็อินสุงาอมินกัตุอินสงโนเตสุงา อาอมเละนังเอ็ดเข้มเปอุนังอาดิงูฮีแตงเปจัตตาแฮนตัวน่าเอวัยขังเราเตยเวกเปียนาดินลำเฮสักเอวัยกำจำจีน่าหุ่นเฮสักเนน่าเอวัยเต่อาบนังในสักเนน่าเชียบางบอยกินสานำสักเนขังเราเตยเวกเป็นอย่างนี้เอวัยเงียบนา junior kam uh, ี e n i o r kam j a a way to harm. nang ma mai noi kilom lo na mo na khel na te mo mai nang piak sak masata in saban ni ni ta kin tuma lian ang kichiam hi khang no hem pe kichiam na lung sim hem pe la nun ta na atak so den to pa thu phang piak sak ta in pilna siam na azong khang no hem pe tunga ิรัมนาลุรัมนาสุมเลปายสกอลาชิปตัวมตัวเตไว้ดีกรีงาดุงะสวกับผางเปียกสักตาอินนาเซมซิลบอลเข้มเปิ้ลจงเซมนาบอลนาโลจินนาดาไปนามาจันนาโลจินนาทุพาตัวมตัวเตอุเปียกสักตาอินปาปเซียโนนูเลปาเซียเตอุปเตเลปอลปีอัดเวกทำโลวินจีริงปัสสาวะเรียงอันนี้หุ่นยงอุนจงปีมาโตอากิเตนเทนารีอุน i khang no te i lung sima hi khai chi ong tu sak ta in nang ma ni ve na nong pai chiang in lung lom mai tai takin van tung lak to na ki hel zo khem pe up na kip khâu ton tung ding nong so sak ding lung golin to pa jesu min son kong ki a pui pa pa sia no a hon tom no che khat pa pia ka pia he pang ni วิงสังจงกมันนุยเทโลดิ้งจีของอมเข็นเตะเอ่อกมันนุยเกนี่นะเอ่อกอนกำปั้นของไปเทไม่ต่อมิถักหมวกนานนี่นี่นะเฮียมเทโลมต่อโฮคินเต็กดิ้งนาลำเองเอ่ออีเทเจ็ดสามมาบังนาจีดำตักเอออิน ở thầy nói đầu tên chính chính san mò chính san mò မြန်မာပြားနေကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဒီကူဖျားတခင်အပူဆောင်တဲ့အတွက်ကြည်တင်စီပါရင်အဲသူအကြောင်းကတိတ်မတိမတိဘူးဆိုတော့စကားတခွန်းနှခွန်းလောက်ပြောပြပြတာမရှိဘူးအဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပါဖခင်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ဒီနေရာအအကုန်လုံးအတစ်ပဲအတစ်အတစ်ပဲပြောတတ်ဘူးအမ်ကြာကချင်လူမျိုးဟုတ်တယ်မိကြီးသားနေမိကြီးသားနေလာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလည်းနေပြီးမှအခုဒီကိုနဲ့ဒီရောက်လာရောအဲ့လောက်ပါပဲ งดัมมาหาหาไมาแต่ช่วยเฮตอนน่ะเปอร์เซ็นต์เป็นพันนาแล้วมาไปเห็นน่ะอ่าอเมาซาน่ะอมแฮน้ ù งท đâm nào c ũ อง nó mà s สินขัดอมินาอ่างอ่ะองไปเทโลไว้มันน่ะองข้าเห็นจีละตกตัวมีปะตัวนังในนมาไซ do. เซียนทูในไทยบางอินาต่างก็วินจิลาต่อ่าต่อินพันนางในนี้ na buang turi Dungay ka sok s e m sam laden to pan thupang piak sak ta hen tuna sompi don na lama pahinin na sumping don sak d i n g n a tang k h o k h o a l le lianem boy na sumping don sak hen la sumpi ap na tang pa kim lek ta hi chang akiging dingin na lai sang t o tang tho t o m gen nang ne sak ne na lia i thong สังเบลเรามากันนต่างนาเตียงชิงแก้มของเบียกตัวปาตุนนีน้องเปียกซาทุพาได้หลักปนินะสมตอมเราขัดของกิดงงูฮิฮิสุมปีเตอาชียงโทอนำตัวและอาสันทำจริงอ่ะน้องสัน 都你，都你，想说送点蛋。嗯，都你分给。我说饭呢。嗯，都你给。 và sang thâu xem là the first time cái mai sắc nên hít hit tất cả hit tất cả lại sang thâu lại sang thâu tăng thủ cái xem là rằng bạn um, lâm đông no mày hi tua um, tua akimu thế na mà thế alien quả marka alien ngà group an lian giat thum le guk som thum le guk bin ya pasamin kha jaras kha to pa zui su maya ki na ung pai na to pa zui su ong hu en katanu sitting here chi dam lo hi chi hi um a doctor a doctor ten zong hu the yang to pa zui su na tanu kyang pai pi en chi hi to jaras ya a in pen gam lo lo hi ai hangen tu pa zai su pai meng meng the lo hi và hàng em chơi là mỹ tình khen bẹo tu pa giấy su ý ghé ôm nghe ngay in bài miệng mang theo lô hiểm tôi chẳng tu pa phải phải lại ta kiến nếu ông mù khá in nè toàn biết rằng nó về tu pa giấy su ý à chỉ đâm sạc đường út khi because ama à chỉ đâm lôi nè chỉ đồng lô hi or to pa zai su em a à, chỉ đồng sắc hết trang en mi tên khem pel a ge a tên khem pel en ta trang um kam tai te kha jaras kenga pai pai en natanu sitting si hi ai hang em, to pa zai su nong kai sắc ken chỉ lô đình hi chỉ cái hi tua pa lại tôi cần to pa zai su en giá giá in Charles đã da đã da yên ke ke ung ke ung um yên in netanu ông chi dong sak ding hi chi hi ta phải phải với u yên amal ama Charles i ainu tung hi atung à, tak chang em mi amel thei turan te khong ama lung kham to pen ta chang tu pa rồi su ai to nu mai nu nu sunga to nu mới nu nu e a room สงอาไปดิงจังงมันมีตอมช่วยไปไปอามาตไปสักที Peter และ John Peter และ John และ James ไปสักกันแต่จังนู้นเลยปาซงไปสู่อินอาขวดไหลอินอาขวดนัวเทวินาจาระอนุเมโนนัวอเมทักกินาตัวน่าจะจังอาแค่ตัวดียงเฮียมาเป็นนมมามาฮีแต่จังนู้นเลยปาซงตัวปาเจสุกันนมมามาฮี đâm alung dam nau ko pa ko ko hi dia khap yan che hi bahan che aman aman no aman no mai no no hing hi chin no ma ma u hi ama ama akap nau pen ma akap nau pen la sang nát to ông ki khel hi to pe mau kyang vào to pa jesu kyang mau no ma mau hi Sarana erun khamchang in topa jaisu kyang thungen in topa jaisu kyang thungen chang topa jaisu kyang um in tran achi hang in ama zong um in tan nana คนเป็นนาตัวหมวกนี่ สูนาซงเแกนขินไม่ได้เอ็นตุนนิตากเสียไปนสมนี่เจแต่อามาทูกมันกูลมอ้เอ็นอามาทูมามังเนนะไอ้ห่างตุนนิตากเป็นสูนาด้านนี่นะเด็กตักเฮฟวีปีแกนไกนี่มั้อาสางจะเด็กขัดแกนนี่ไม่ได้สูนาเป็นเฮฟวีเปลี่ยนไม่ได้เอ็นเด็กตักเทมจิกลายช่างททแบ็กกราว เห็นไหมยังตุนิตาเป็นมิกิมอาดิงอากิจังเทยนาวปังเตอาดิงอาจงกิจังเทยดิงขัดเอ็นทูตัวขัดเฮนะทุกเอ็ดนะทูเกนนี่มั้ตุนิตาเป็นเอ็นทุกเอ็ดไหนนะบางเหตุสักเยี่ยมเจนนุนตากเสียกิเคลสักบางเยี่ยมจีเล่เจสุนุนะอุบเจงอาหอยโลปีเป็นนะเมลองหอยดิงจีเจนเจนโลนักกรรมตัดลูุเฮกจะกิเคลจีไอเวเอ็นนักกรรมตัดลูุเฮกอากิเคลเล่ nang zung alulua na melong hoi sem bây giờ. zo kapai nó nun ta lai mang gen em chỉ lệ. gì nó zo nu chiang chỉ cái gì hoi hi cái chỉ nai lo a mel hoi ma zong un tua hi la lung sim zong na vak zo hi chi <laughs> kapan mà lùng sim mà koi te pian zong à mai buộc màn lo hi ấy về ve kapan en tuai chiang à, mi hing hoi i chỉ bên i lung sim hoi lệ. imayin zong lak e ilo ya imayin zong lakin en nu imai pong leng zong it wai le lai ve en a philosopher dan khada abraham reng ko man zong mai ngap lo mate en tua na na ipum pi ingai sunna itat i hek je kampau je a hoi ding pen koi panong pu suwa kem jele ilung sim hi mo kai ve en tua ilung sim in tua ilung sim ong khel thei na ding en bang ichi kuliam jile pasien kenga nak pi taka ki zop zop kul mo kai ve มื่อเอ็นต่อเป็นทุงเงินเมื่อเอ็นมังเป้าวินะ the power of prayer ทุงเงินในเอ็นทุงเงินไหนจีเป็นโนบังนัจิตเตโลตัม ทุงเงินไหนจีเป็นบังหิโมเขียม ทุงเงินให้ดันเกยมัดเลยจะดินทุนังเอินจีเดนแกคุกดินเกยดิ้งมัวบังหุนานาเซมดิ้งไม่ได้อะบอกดิ้งตัดสัตว์เลยว่า ทุงเงินดิ้งไม่ได้ แต่แต่ไอ้เลียดเจียละลำดังเจียแต่ตุนิตาเทมเจ้าหอมนัวเมงหุ่นสาวสาวดิ้งยำสาวลูดิ้งยำ promise เทโลไม่แต่เอ็นยังสาวลูดิ้งยำมันละเมนี่เอ็นตุนิตาทุ่งเอ็นนามะต่อกงเบียกุปาปเสียนlấy tung à đình âm ăn phá hiya tua bếc mà lấy tung à căn nun tàng na wa hin lắm ตุนิตาเกนนวมกะหิมนุนขาเสียงทวังเลียนเปเซียนสูนาน้องอมปีบางจานิตากาน้องอมปีบางเงินตุนองอมปีเจลายินไหลองในเทสกินกันนุนต่างนาวหนังมาอาดิงินทวงเงตักตายินกตูไปสมินสวงเงินองเงนึงวานามกูเตบียกปาเปเซียนออาเมน thung hiện nay in pasian mi te อีดนาโตกิสมนาฮีอันเลอมีเตอีดนาโตกิสมนาฮีจิทุงเง็ดนาอีดนาปาเลวินโตปักยังตุงเลวีนาเซมเลวีแต่มันเองทุงเง็ดนา อุบนา และอีดนา เอ็นฮิลายอุบนาอิจิตักเจียงเอนะอากตุยบังเออุบนาอิจิเป็นอากตุยบังเออากตุยเป็นอหงอมินตอคิดอสุงะบังอมอตุยจีก็มีแต่มันอุบนาเป็นตัวฮี อีนาละเมนนาตัวไอ้เลยอมันงใจโอเคเดี๋ยวนี้นะต่างทุกเห็นนะสุงะนุ่มไอ้นุ้ยนะมีตั้มบีตะกินตู้ไปสุนกแกนะปีนอนนกเข้มอดำนะดำลูทุกเห็นนะอปอยพีเป็นบางอีนาและอุบไหนอีนาและอุบนาอมเลทูอีเง็ดเง็ดปงโมห้างตัวเป็นองค์กิเคลปะหัดหัดคนเลยเอ็น แต่มันนี่แหละทุ่งเงินนายจีนะแต่เต้นนี่นะทุ่งเงินนาสงะกีอีนาแลงไงนายนอบุรุปีเฮียทุ่งเงินนาเซมเซมฮีอเกลอมกิงายนกิงายกิฮงไงกิเลวจินขังซะเดียเกียมซะเดียตูหุ่นเตเบลตูหุ่นเตบังเบลวิดีโอคอลของตะกิงเอ็นป้าแกเอ็นกิฮฮป้าเจียเจน ko ka neu lai vo tua tai ki a tin à lai dik taka ki a tin to khi tak changa sa dai khong ban ki hian na tung lâu thei lai ai ve mà đó còn gam sa dai i chi à na tung lâu thei lai en hi lai akikum khom aki ho wi mo ki ve ai na pasien to tu ai ve in hilaya thu ki ki ngai lo ki sa ki ngai azol ki ngai te mang pen a ki ngai ma pen mel zol thu bang gen kan kan in kong ngai dan chi kam siam ki pia pian a ki ngai tak chang a ngai leo chin bang hiam chi le ni tak bang me na hi mau bang ya alung sim tong pa na thu khem pe ki kum kho mu chi nai ve in toi cha pasien toi ki ho tak chang a i ki i na i ki ngai nai teng pula kin a thu pi pi nge ni ke se lo sianang no in thu nge ni na ya biakin pana suli avak suk ding pen thu nge nin to pa ke suli pai ding hi nge ong ke i na ki ngai na to to pa te cha ki ho lom ta bang ho lim khom na pen thu nget na hi toy mana hun tam pi pi piak ko li mo hun tam pi pi piak ko he azoma khat en lai ne lung zuan na chi na sin na nge na bu gwai สินไงสินไงแต่งขุดลำนี้ในลุงสวงไงแต่งอะไรใส่ลุงสวงไงบีเวจานาก็สีดานี่กาลคัดสุงกิทัาดิ้งแต่อินโทรดักชันกิเปเกนี่หนงเกนเกนเลยเราดิ้งคัดสีดานี่มั้งกันเนวลายก็อูดเป็นเป็นบางเยี่ยมจีเละกัดรมมมอกันเนวลายกัดรมตานนี่ตานทุมของอะกัดรมเป็นบางเยี่ยมจีเละปาติโอกระทะไอเว องปองต่อทัวเกนเป็นอาวุธเนียดตัวดิ้งอาหารเชียมลายบางหานเชียมมักปันอาหารบุบแคมแปลว่าอันนี้นะบางอ่ะไกเวเอ็นไอยังอ่ะตัวปั้นกระทุ่งเอ็ดดานเลยก็อีดริมเดอิโลเฮียมบางเฮียมเทโลตานลีก็อ้นตักเจ้าเอ็นอุลโลยังอ่ะองค์กิโซไลเจ้าไปเอ็น กเป็นกนูตักตักกะป้าตักตักเป็นเกกลุ่มทุมของกะพากาอสศีฮีน่ะกนูเลยกะป้าสีตักจังกะป้าอูปาเอ็นกนูกนูนูชินิมากะป้าอีจีกนูนูเป็นกนูบังมาง่ายก็จังอ่ะเกเกเบลทางมอลลำเอ็นอะกับกับกับไหมกครไปกนูง่ายอะกับเอ็นง่ายรวยไหมลุงส่วนดันเบลลำนั่งไอ้ลำกี่เกนเทเกยมันเดอ อีลุงตั้งก้อยตั้งเฮียมขัดอมแฮมห้ามเคยวิวมาเถอะเสียดายผู้ปนตัวเป็นลุงเล่นะจีไอเวเอ็นเฮลายะจินโจเซปเป็นอาอูเตนอาวากอาจวกตักเตะมวลขัดเข็ดมวลขัดเข่งเต้าเดียวเดียวนะแล้วโจเซปเป็นอาอูเตอปาเตตัวจิกเมานะกิมุนอนไงแล้วดีงากิตัวได้จังอ่ะอามาอเลเตกับฮีจิเซนไอเวโจเซปมา อามาจงลุงเลงมามาหิตัวใครเวเอ็นลุงเล่นนาเป็นฮักษากิสายอินฮิลายเอเบกสังลุงเลงฮิลวิยงอีกไวลุงส่วนนาเป็นอีดอีไงเตเกียงปั้นลายดาลโนขัดอีดนากำคุมขัดเบกินดำสักเทปนีจิเซเวอินตัวลุงเล่นมามาลายตะกินไอ้เกลแะฟงขัดจะดีงี้นะไอ้ดำเจียว ตัวเป็นลุงส่วนนี่จีเป็นสุมินจงกู้โจโลเสียวันเต้นจงกู้โจโลมาต่อเสียวันเต้นจงฮิเทยเราบางอินฮิเทยอีดีไงมามาเตเกียงปันกำคุมขัดไอ้เกลลายเดลนู้ขัดองคากินละตัวเปี้ยวตกิลุงดำฮิเจ้าดำเลไลเวอลุงซิมเป็นเฮนะฮิลายะลุงส่วนนี่จีเป็นเอเบกิโลมิหิงเบกิโลเฮตัวนี้ก็เกนนบเป็นอลุงส่วนมะมาขัดทัวอมลายไอ้เบกตัว in anau zo pa in anei Lam sa teng to a in a tai hia in anei Lam sa teng agam teng to tai hiat tak te alung zuanga a in a om chip pa ko aya ko a pai ve to a pa pen pasia ni ei lung zuan mangin to pa zong alung zuang pasia ni kik ding hiam chi in nga nga hi chi zenai paden pau pan dak dak hi chi zenai ấy là ấy cái ít sang in ấy là ấy cái chỉ đặc tệ mình khát lệ khát cái ít sang in ông ít do pasiania pasian bên cả ta te chỉ chang cái kia ông tung ding yam cha lung zuang ta ka nga nga pasiani tuai zene ve ông ít đàn, dan à, ta khem bo alak à, khiet à, à avai khem bo aman à, khit tak te ama to ta te tiếng ông khom thei pan ding ai manin pasianin alung leng pasian pasiani ตัวมันอินพัศยานินบังงักเฮียมจีเดบังเดียมจีเลป้าเจนะฮูดิงอีพัศยานินงักงักพัศยานเฮกไว้นังฮูเลจินอีเบียกพัศยานลุงดำมะมาเฮอีเลยตุงพัศยานจงฮีอีนูจงฮีอีอูจงฮีอีลอมจงฮีนังฮูปีเลจินเต้าป้าลุงดำมะมาฮิเซนไอเวนาฮูปีกาลีงักงักเฮนาฮูปีกาลีงักงัก หันก็ไอจังอาซุมพิอาเอ็นเกอเมริกาปันกัตปายน้องซัมดิงฮิเวโอเจงักเกนกันมาเตมาเลเซียปันน้องกิซัมดิงใจนุยปาเตนะตุดเกนกันลายฟงขัดเบกกิจัดลายนะป้าปีขัดที่ของอ่ะอูนาวสังกมของอมวาเลนะเหกยุนละป้าปีขัดมาเลเซียปันอัตปายนโฮฟงจิกมาหุนาสังเงี้ย atapa ai na angai na to hi ve alung lan no excite ke nuam sake hi to toi changa a phong sung pana a o atapa o azak changa la atapa o a hi lam la thế ai lắm đang là sa lúa ấy chẳng aman bang chi ham chỉ lệ cả tập ba tắc tắc mà na hiam chỉ kể hi chế về phong sùng pan à mà tờ cả tập ba tắc tắc mà na hiam chỉ đồng kể hi chỉ hi ma hình bao chỉ อุ้มโซลาวิไลตัวเล่นมาเลเซียนัไปไลน์ฟกบางสานเยี่ยมมาแต่ด้วยเล่นเบอร์จังอัตปะอามวงละลัวฮิโลวินอลุงดำลวดมานให้ไปตัวเป็นอินปาเตอินตาเตกีอิดมามาเอ็นนูเลยปาเตนนูเตนของตาเตกีอิดมามาเอ็นกิลุงเลงมามาไอเว เอ็นเกยต้องกัตนูกุมลีและอลังบังกุมลีและหลังบังพับปนเวนุงอาถูสาก็ไปดิ้งเจงกัตนูกุมลีและหลังอภัยบังไว้ากยามจีเลป้ามานมานินนะฮาโนโดโมมินนะกามุยองสดิงเจียมีองโซสังกัตนุงไวข้าเห็นตุนฮานอดิงเป็นมังงิลโลไกเวมายัมจะง่าเจ้าอีดิเจ้าอังไวข้าเป็นทุกปีกี่สายฮิโลยา in phong mek dong ho changa ilung sim tampi tang nop tuam in tua hin ibiak pasien pen nang tua za angai pasien hin nang ho ding angak den pasien hi kwai nang ho le chin i to pa anuam ma ma i ho chang to pa anuam ma ma hin toy mana elen juela la ya nasunga atate chimwa akikona o chik mahuna anor hin ngelo pasien hi chi ai ve na in toy man i lung nam na zong e pa i ko ding ya i da na đi i ko ding ngai le a ko ding ngai ve i lo mo nu ngak te nu ngak ya nu ngak bang zom yam thei lo nu ngak ten mi bang nang ngai hiao hiao le pasien kia ngã thú ngen ding dai tất cả thú ngen ding to pa ken hia pa ngai pia ning chứ pa ding nei về wo in amin à long to pa mai a à lo di mai mà cái mình ờ, mang nó tắt nộp phía thằng khăn mang nó chỉ phiếu dùng phà mò lô mà thế ấy ăn xia thằng khăn mang bé tao cột loài ngài cái dùng nó chỉ là dùng phà mò lô mà thế in nu mày tên rằng lâu đi pasal tên rằng tua băng mày tóc pa hi nu ngài ying cả gì đi in nó để hiam nông ô hiam chả thú năng nghẹt tiếng quỳ mày về tua đinh tàu pan để hi cái ทุชิมขัดองเกนนึงน่ะออนไลน์ปันอักิสวะขับเพียวตรงนี้ทุชิมขัดองเกนนึงน่ะลมก็ไงเป็นขัดเป็นกุ้มส้มบางไงไกเวงายน่ะตอนแรกนิตักกิเตงดิ้งอ่ะทูเงเนี่ยเต้าปลาน้องอ้อยเฮียตัวเลอาจารย์เจะงามังมันเนี่ยน่ะมังมันเนี่ยกับมังมัดเป็นกับปายน่ะนุ่มไม่ขัดองต้นปีน่ะ ตัวอนุเมเป็นตุลาตะกะกะจีไอ้เวกำมังมาดาฮีองต้นปีนกะเกียงอะทางขันมางอฮีเป็นนาจีดีงีองจีตัวจานะกำมังอะกะจีไอ้เพียวตัวหุ่นอะกิงไงไหนเราหมอกไก่เจียงวะกะลุงสิมาเป็นอามาตุงอะอมนาโลฮีกะลอมนูมะอะเตนปิสมเวเวไกเวกำมังอะเป็นตัวมังมัดหินนะปินกะสมเป็นเฮียมะเตนปิสมไกเว aya hun lệ vai teng ung ki lum let mangina dena ka gen jing sanga ka gen a vai teng tua chi jeon to ka jit o ki teng kai ve wo in pasien ke nga lung sim tak pi to vai thu ku pi le lê à, à, to pa nong ung vai hom bị ye ung vai hom pi le li pi ding in nang ngai à, om le amin lâu ding in to pa ke nga to pa hi pa nga yeng to pa hi nu nga yeng nong o hiam chỉ ding nai về vô to pin ki sao me อีป้ายินองยินลมไมามันออีไว้เข้มอมันองใส่ตีนัวไม่เว้โนแลวโน่ฮิเทแลวโนเจจังขาหนวมปะมออิสิลดิ้งอีเตนดิ้งหนักเข้มไปองไว้หอมสักหนวมปะมีเข้มเป็นเทคดิ้งไี่เว้อัตป้าฮาวซาเซมเกตาและจินขุมมออัตป้าฮาวซาเซมเกตาเนี่ยนะอุเลียนพลัวตาตาโตอมเป็นละคูปิน อัตปาไม่จีจีลายไปไม่เดพุทธเอกขัดเย็นอัตปาหาวสาเสมขัดเป็นกิโดมินสวงสุยขันนี้แต่จีลายให้จีไปไอ้น่ะป้าเตยองินนาเป็นนูเตยองินนาเป็นน่าเข้มเป็นอะไรกากี่หิสักนัวมีเวอไม่เดอาเมาได้กิสับเข้มอันใดกิสับเข้มเป็นกิเป็นนัวไม่เวซุ่มบังในแรงองเงินมาว่าได้เข้มเป็อาจจะกิเป็นนัวมีอันนี้ น้องงี้ที่นะอามาเกียงอ่ะอีกต่างสับนักเข้แบบวิ่งเดียไอ้ปุลากเด้งไอ้ตาวันฮิโซตัวไอ้แมนินทุ่งเงินไหนจีเป็นอินูเตอิปาเตเกียงอะอีเดย์ไหนกต่างสับนักเบ็ดเงิดฮิโลโมกินอีนาและไงนาต่อทุกิกุบขบนาอหิดิงทุปีเฮเอ็นตัวอาสังเรลวินทุ่งเงินนาเป็นบางอาสังขัดขัดแต่เป็นนูเลป้านูเลป้าเตเกียงอ่ะอเด็กในเลบางจี gen gen ra zot zot din to nghe này đi, nai ve ade yanga khit tới bang chi tai vinh veng anh ge ya pa ge ya om non lo tua bang pe i bat khak ding hoi lo tàu pan de i ki tang sap khem pa aman hu ding tàu pen to pa de hi ta pen thunget na tắc, tak hi zo thunget na đi om na i tun na na pan pa o ke hi oming nang na dam hiam chi ai ho pi na to ki bang hi mo tua hi กูเกียงะปาเตนี่ก็บอลุนะขัดินหัดทนนาเกนนะสุงะบังเกนเฮมจีเลฟงหูหำตังุนจีไว้ข้าไกเวตัวเป็นไอเมื่อไว้หูหำตังดิงเกตอนนักกิจบัวโนเตสุงะกระทูอาอมนักเลนาเดยเปียวเปียวหงเงินเลวจินหงกิเปดิงฮีอาเมน tàu ba tàu kỹ na tàu vài hôm hôm đi kỹ na kỹ ngày na tàu na em tàu sung thú hi lại à, kẹp trứng này lâu đi à với cả cái cùng hôm tàu lê trên bằng gì na cái tang sắm na em tàu na nghe em tàu cũng kịp về điện hi chì, hi à lẽ chim khá lên thung cái khéo sắc rồi thung ngày này có bí khát cái khéo sắc rồi hi lấy tung pian rồi ียมจิเลตุลขัดสกัวเลลีกุมินะเวอร์สอากิจีอายูเกียมตัวขัวเฮียตัวอมินฮีอัลิมเนนแล้วจน the greatest revival of all time เปลี่ยนทั้งนาอันเสียอันเสเปนอินฮิฮิดานะบางจีดานะฮิเปลี่ยนทั้งนังเปลี่ยนเทียมจีเอ็นนี่มออินมิหิงขัดเบกเบกีทุ่งเอ็ดไอเวอังทุ่งเอ็นป้าเปลี่ยนฮิป้าอามินเป็นโรบอทีมออิน ฮีนะเดวิสไอ้จังพาสเตอร์เวลฮีนอามาฮีนตูลขจักวเลลีกุมเอมินเป็นอีบันโรบัตฮีนะอามาเป็นกุมทุมเละกุมโซมเละกุมทุมวิลเวลบางฮีเฮมจีเลอะโคสุงะเปลี่ยนทักนัดอตุนนัดอิงินทุงเงินฮีจีกุมบางจะสซดสซมเละทุมโซดฮีจีดิสิกเจอร์สกุมสซมนี่เละกุมกุกพปานีตัวเองเมื่อโซมนี่เละกุกพายนะทุงเงินเงินเดซานนั้นซานเจียงตรงทุงเงินนี่ ตัวคิดตักเตช่วงเหตุคิดตักเตอามันเอฟอร์ดงบอลีนะเอฟอร์ดบอลนะปะเนี่ยนะมีสมเลกุกเตงกิเคลีตัวคิดตักเจียงนะมีสมเลกุกเตงกิเคลงบอลแล้วแล้วนะครูเสยงบอลแล้วแล้ว มีบางจากกิเคลอะข้อสุงวะาฮิบังจามีเต็งขัดกิเคลีจีเซนไยกุมสมเลกุมทุมวิลเวลเดตักทุงเงินเงินอะข้อสุงวะ อาดินทุงเงินินตัวคิดตักเตกุมสมเลทุมคิดตักเตมีสมเลกุกองกิเคลมีสมเลกุกเต้นอามาตัวทุงเงินคมได้ตักเงินินขักัวเงินเลวๆขวขกังเงินคิดว่าตักเตมีบางสังกิเคลเต็งขัดองกิเคลฮีจีเอ็น it was r e c o r d one of the greatest revival history of the world leitung buba pian t น a k na pi chin na pi pe Prime Minister pa England Prime Minister pa ina bang a a na lai hat enima bang chi adiam chi le wrote that on Saturday night at the high of the world's revival in revival day tak api chin lai tak in to world's khosunga Saturday le Sunday ichi pen bang niyam chi le mi khem pe win zu ne a gwal nop na nai kang hiam chi le to khosunga athu pit dan a khosu พี่ดันบางที่ยมจเล่ many traveler were transformed in into place of prayer in จุสัยตีจีเจไนเวอ๋อจุสายตัมปีตักเป็นทุ่งเงินไหน้องสวากีเจ and revival weekend ตัวขัดจักรวาลกุกคุมมอ in ตัวไอ้น้ะมีดอัตุลอัตัวลมีน้ะมีกี่เฮลินะจีนูปีขัดอีกวางขันโลน้ะมีกวางเป็นจิกมาหูนี่นะมีดกิ่งในนอนโลตัวนี้ต้องเห็นกวางลายฮจีฮจีตัวขวาเป็นตุนตัวนี้จิตายไป วอร์สควายเวตัวตูลขัดจักว่าเลยลีตูลขัดจักว่าเลยกุกของอ่ะเปียงทักมักมากขวาเป็นตูนฮิฮิดานฮิตายจีเจียมตัวบังอ่ะจุสัยเต็งนาเข็มไปว่ากิขักดิมเดมินทุกเงินนาเบกฮิเป็นนี่ตักขัดอินจูเป็ดขัดเบกกิของีิตัวโคสุงอ่ะเปลี่ยนทักลายตะกินเมื่อเอ็นตัวเชียง ต่อเป็นมีขัดเบียกเบีกินนะทุ่งเอ็ดนาตัวฮิเจียงตรงนี้กวยโอเคอาโซมาเอ็นแล้วแล้วนี่ทุ่งเอ็ดไหนนะกัมบุบเคลฮิจิด้านน้ะเป็นข้อปีขัดเคลอะไรไปมีขัดเบียกเบียกีทุ่งเอ็ดไหนนุข้อขัดอะเคลฮิตัวมีขัดเบียกเบิยกทุ่งเอ็ดนาตัวกมบุบอะกีิเคลขัดเอ็นนี่มั้งบังกาไม่ต่ำนะสังเกตนะพวกไวยมีขัดเบียกเบิยกทุ่งเอ็ดนาตัวกมบุบอะกีิเคลจามนีกัมันเปลี่ยนให้เป็น in jam jamania bangkilam jamania asi anau anung nisu analam le nitum nalam adal pi bangomeya bal in number khat economic economic hangi chi bahayam chi le east lama east lama nun ta hak sa in west lama nun tak nuam ayanga east lama pingya yi khong free ai changa mi khem bo east lama sang ka ina ayang na sep ding tak changa west lama tai nge ngai ta cha economic ตัวอดัลนดิงว่าวอร์ปีมอกูปีกิลามีเจเอ็งานยี่เอยะมอทุนทุนนี่นะ ในงานยี่นะบางอมยามจิเลยไรอะนวมซาโซยนะไอ้นิ่สวนนั่นลำเตเป็นกวยดานยามจิเลนิสวนนั่นลำเตเป็นรัสเซียตกิโซมวยเจียงอะรัสเซียตกิโซม่เจียงอะอามาสปายมอตัวหุ่นลายกาลปินีนาของหุ่นลายตักจิเลง gal pini nai te ni suana ni tumna te i gal kap sunga thaklan hi tengin to laya zum piong phut he chi a gam li russia eh, germany pen khen lipi ong ki ong ki khenina uh, western sector pen uh, france pen tit le us 18 ta khin to in to dana bol khat gam ong ki khen nge nga yuen to กำมงกิเห็นเตลกะกิอุกนาจงอตัวมเตกองพียงชินิมอยาติเสกเนนเกนินแต่นมันเนตูลขัดจักวาเลสอมงานเลลีตูลขัดจักวาเลสอมกุกกิกาลเข้มเปวเป็นอิสจามนีเตนะบังทัวกุยมจิเล่ b r a i n drain มาอัมมามาดานเว้ยขวักซอบนาขวักไข่นาปนาอิสจามนีปนาดอกทาเบกเบกตูลลีเลสกุกเป็นขาสวยนะเวส จามนีนตายอยู่ใช่เอ็นสังเสียเบียกเบกตูลสมเลตูลงาเลจะเกลเลสมงาสมเกลเลงาเป็นอีสเปนนะจามนีนิตุ่มนั่นแหละมาตายอยู่ที่เอนจิเนียเป็นตูลสมเลตูลงาวาลบางสมุเอ็นเข้มบุกขากตันนดิงาโกลกุลพิยงลำเต้าเอ็ดสังนาวปังลงในนนโลเอ็นเวสต์ละมาถึงเป็นเปลี่ยนติดบริติชยูเอสเอเทนองุกตายจังอาดิมุครตโต องกิอุกินะขันจิตะกังขังนี่นะอิสลามเข้มปเป็นรัสเซียตกิโดมินคอมมิวนิสต์ตรงดิ่งไล่เจ้าซิปวยเกี่ยมจิตตะเกียมไอ้เจ้าอามาอามีสุ่มเต็กเต็กไอ้เจ้าตัวอาดาวนาดิ่งเอาเอ็นตัวกุลปีลัมเป็นตำเลยแหละตัวจิตนี่มั้งอินกุลปียงลัมตักเจ้าตัวกุลปีขัดินลักเห็นหัวมีหมอไกไป อินนิสวนนลำจามนีเตเป็นทรงละมามาตานิตุมนลำเตงหาวตายเจงอามันจามนีแค่เปกิโกงโคเมนละอากำขังเต้าเลเดียเจงอาปาสตาคริสเตียนโฟฮาร์อากิจิปาอินทูนังเงินเงินทูนังเงินเงิน he opened the doors of each งินะทูเงินเงินมีซัมเดนเฮจิตูลขจักวาเลสอมแกเลนีดงมอยอินตอนที่ตักเจงอามาทุเงินนีเป็นโอตูบาคา ตูลขัดจักกัวเลยสอมเกียเล็กกว่าปนาอาทุงเงียเงียเป็นตัวด้านามีซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำมินตัวเงียเงียเป็นตูลสอมเกียเล็ตักเตะอามาทุงเงียนาเป็นกลุ่มมีบางใจน้องจวยแฮมจิเลมีตูลเกียตองพัตา มีตูลเกียตองพายตัวตูลเงียตูลเกียเต้นเด็กตะการทวงเงียตักตะกุตักเตะนาลำดังตังกี่หงนี่นะ After 20 years, the Berlin Wall was fall. kun som ni achin tak chang en to balen kul pi pen ong ki sat kham hi germany anung ong bei zo hi ta le a advantage sunga germany ni su ana le ni tum na a dei dan pi ilak hiet nok bang teng o ma le goi germany a dei dan pi to kul pi to ki bang advantage sunga tulai tak lakhet hi len den lakhet nok bang o miam อามนทุงเงินดีอย่างไงกวยฮิโลยาตัวกูปีกิจยังเป็นวันปีเป็นทุงเงินนะกิลขี้ยเลยเอ็นทุงเงินแหล่งกิลขี้เราดิ่งมั้กิลขี้ยเด็กสวยทุงเงินดีอย่างฮิโลยาเด็กตะกาทุงเงินดีอย่างฮิลายกูปีละเคเตละกะฮิปาจงไปเวกูไอ้เลยฮิปานั่นที่นะวะอาสาทข้ามเวกูปี U.S. p r e ประธานตุนสิขินไม่ได้ โรเนอเรเกนไอเวอามาหุ่นลายเว US กุมพีปังยัดวับไปยาตัวกุลเบลฮิเกยนเอยังอามันปั่นเวตักเขาหักเตะกิสาดคำเวมอเอ็นฮิปายเซนไอเวทุ่งเอ็นป่าพาสตาปันบางจีเยมจิเลฮิฮิปายฮิ Germany could be stop praying there will be no hope to change Germany กระทุ่งเอ็ดคอเลวง Germany กัมบุบกิเคลโลดิงเฮจีไอเวแต่มันอิน อาปูกดงอากิลักเขียดออกมาเด็กตะกินทุงเงี้แต่มันินเดนไอเกนนะมีหิงขัดทุงเงินนะต้องขบบุบินขันโลนางอามีหิงขัดทุงเงินนะต้องกัมบุบกิเฮลนานเอีฮีเลตูนินเอ็นบางหิดิเงียมเอเอ็ดเวนติสต์บางหิดิเงียมปอลพิสุงขันโลนาอมนาดีเอ็นบางหิดิเงียม ทุงเงินยนาฮิอิกิสับแต่มันินเต้าปะโกโกดิเงียงเต้าปลาเกี้ยงนะนัสตะกินทุงเงินดิเงียง thung ngen nai le tung bup cái hel sắc rồi. ta le hi le tung cái ki sắc sak kwa te nghe à? le tung nung zui te na mau ni som li hit tak ta tàu pa isu van tung ka to wina bang nia tuak suk ding pentecost pass over nia tuak suk ding ai ve in ta jan ni som zung ama bang na hi nung zui tangin de takin thua nganget takte leitung ki khel hi Lấy tung cái khel ai về tôi mà nếu mà mà kỷ niệm kia tiền thú nghề nên cả mai hông xong à ama ama gin na lo na te pan ki hệ yu le tua chẳng in cái ma in van tung pan in ka zadinga amao te khel na te mai sakin a lei tangu ka hoi sakik ding hi chi he amen tôi tai manin a kia đi ngà tàu pa mai a kiniam khia da dinga ipor bi khan tàu na dingin ipor bi pasien gam azai na din athungen ning kuate pasien in aman akuate chial hiya kamite achivele amite kuate iam in to amau le amau min kiniam hiya din ka thu kamai ong zongu le chi iki sap bang thu ngen ding yang elanta por pi khan na ding in bang kisam in bang hi ding thu ngen ding yang tur sa te khan to na ding bang hi ding thu nget sap ding yang ปัศยานินเอไอส์ละมังกอยเฮเอจูเอสเอไอนิสวนละมังกอยนะอัตโตละมาละอังกอยเอไอ้นะตัวเป็นบางดีเยี่ยมจะโอปีขังดีงี้อาศรได้ตักินทุ่งเงินนี่ยตัวนี้กันชาเลนจ์ไม่แต่ได้ตักินทุ่งเงินเนี่ยไม่กุมตักเจียงินฮิสานิตัวปานองเป็ทไทยวายเฮนี่เราเนี่ยได้ตักทุ่งเงินนี่ยนุ่มเมากินยามเชื่อดินขัดเลขัดอโมนาเตกิสูดินทวงเงินตักุตักเจียงเงิน เปนตีโกสนีตั้งแต่ข้าเสียทุมฮีตูลทุมกิเคลีอายังตัวลายอะไปเข้มตัวฮิโลฮีตัวตูลทุมเป็นอะไรนะสิมเลวจินอาเวกาอะไปเข้มบอกกิเคลโลข้าเสียงตัวอ่างอมีนอ่างโลมีนอ่างโลเต้นอ่างเตบังจิไลวีฟานไลโลเซียมันตัวจุคำคงอ่ะนะวีฟานไลวุโลยาไอ้น่ะอาเวกฮิโลไอเวอ่างอมีนอ่างโลอมจีนเจนินบังจี กินเนียมขัดขัดกินเนียมเฮียดินทุงเงนะกำไม้ห้องจนูเละอามาเอาตยยิลโานาเต้นเสียอินกะเกียงังทุ่มกบไม้ห้องจนูเละเกบมันบานตุงปังก้าอมนาปันกะจัดิงาอาเคลนาเต้ไม้สักินบางจีดิงเลยตั้งมามาก็หอยสักดิงเฮีจีเฮีอาเมนปันทุพาเป็นวามีเดนากะมันงงาคีกตาเต้นจิกจังกูดิ่งเฮียมกตาเต้นจิกจังฟงเสร็จดิ่งเฮียมกตาเต้นจิกจังเกี่ยงไปดิ่งเฮียมจิตตัวปานงงากี iki sab bang yam thunget ting hi nung sui te ya thuangen akikum ke uida nai ve ya mate tai mani khan lo nang tun the na ding in thuli ki sam kiniam khiat na nam bat ni na kiniam khiat taka thung thunget na nam bat thum na pasien mai pha zon na nam bat li na gil lo na pan ki he na am li ki samai pasianung net kamite in ke ma min to ana chi nge nge na sunga thuli yong kalai ve thuli yong kal bang ei ma ma kiniam khiat na ei ma ma pasien ma ya kiniam khiat na ta thunget na pasien mai pha zon na gil lo na pan ki khel na to te ki sam hi ta kum pha mo ding khat khel na te hong mai sak ding ni na a lei tang ma ma to pan thu phang pe ding thu pha thum to to pan ong sam hi li li เกี่ยงกัลีกิสัมมาเดไอ้ยังอามังเปียกนิ้ทุพหาทุมงเปดิงินโตปานองกรมเจ้าเองนี่แหละโซลตากเลียนขัดอันเนี้อมเลทเหตุตักเตะนิสอมสุงินมีบังจากกิเคลยังไงนะอันเนี้อมลีเลนี่อ่ะ ตัวตัวเตมาอินะทูเด็ตะกังเงตดขบปุตตะกุตักเตะอันนวยอ่ะบางจีเยมจิเล a thung e nge ki khara thuang nge tok takte a thung nge nào in ling nge pasien wang le na to tuak su kai mana in ling ngai ve en alai sai elanda tin chik chang in cái ung ling zo tam tua ding ka ken ngak là si nghệ quay, e i ngak la na hắc sa chi lo e tha to chi lo hắc sa hết lo ding bang kisam, sam na lungul na ta to pa ken na nge ding hi bo nghe nun anh à, em thế kịp đi chỉ rồi à Esaya Isaiah cầm sáng pa hu này na apol pi din gì à? Thêm chiếc en bạc ni ma en sia en lấy tung hậu na a nuam sa u hi ji he se he se hun lai en por pi din mun pen gam ha u ai nuam sa america tung u ai chang à ít tuần ngay lâu mô tô kí tuang in ít đón ngay lâu tăng kí đom sao hi chi mi lim bia in Assyria te nung zui u hi bel mi lim beliang sam lo in ahyang mi lim tanga i biak tam piom the mete in middle class ten mi zong te sim mo hi chi ai se ya hun lai in middle class a chi tak te bang hiam chi class tu ซุมทะโลเทซุมบอลเทเต็งเป็นมิดมิดเดิลคลาสเอนะนิซาโลกซาเต็งเป็นอันยามเป็นแต่เมื่อเอ็นอเมริกาส่งตัวบังใหม่เรายตุนเอ้ก็อยคลาสอมมิดเดิลคลาสอีลูดโซนไยนะลูดโซนานเราเยอะมิดเดิลคลาสแต่ขัสมุบังจะบังจะเตะบังจะเวน วันเวตูลงาตุงเสียอันนี้เดตูลงาหน่วยเสียเดเป็นลัวคลาสเนะตูลงาปันตูลสมเตปอลเป็นมิดเดิลคลาสลุดเจ้าปันต็เลยไอ้ละกาขสุมตูลงาซักบางเราขุดลำปักอันไหนเราไม่เจองาฮักดีไงเบเบเบไอ้ชีนี่ตัวมั้ในคัดสมเล่นงาของตะกี้ปีเวลเวลตะเวลตูลงาเวลรู้ทักมามาก็ดีไงเบ middle class na lenga lut zolo he sung ve ve pen bang chi azonga hau ki dei dan na middle class ten aniam ta simmo lua hi chi mo kai ve nga banglau sia tampi pi dong hi America te sia don dan siam dan bel mate tui thol khat ka vale na leng akhun ki pi ai zen yo goi bang chi ding na chiu na akhun ki pi ai ve text ki pi ai ve ene he se ya hun la in dong mi mi sum thalo tom leng leng te i text piak teng to ha u hi che ve kum pi te pen in kum pi en pasien muang lo in kum pi dang te muang zo wa pasien no sia in kum pi dang te mai bia ku hi chi zen nai ve he se ya hun ra kum pi te zong ina kam sang te thuke na um na wa um vel he ji kya kam sang pa bang to pan sol pain vagenin namite genin ai hezekiao vagenin ai ang nam kamiten na thuang mangken te chizenai ve khat ong he lam nang ka sak khat no na sim ngai utam ken kasim te lam nang ka sak ma ma khat om ve o tua muna lumin la amau te mona mo in koi tanga sol hiam chi le khoro kamirin mo pak keina biakin khada solina tua la ya ni za thum le ni som kwa va lumin chi mo kai ve ezekiel kianga in ana nek ding pen adu za ne lo in adang dang gen ke ni hun sao khale a an huan na ding pen bang to huan ding chi ale kamian ma no me yong sim pak nang lam dang hi ven ai yam yam a an nek ding na leng pen pasianin tuin mang bu mang bu ham beloi tang le มังบุมันปอลขัดลายนละตัวเตเฮลโคมินะอันลูมินบอลินละนาเวลัมเดรพอินนลุบหุนนิซาทุมเลอินตัวอันลุมเป็นบางตัวหุนิกิกเบ็กเนดิงีชิจะไหนไปเอเจกี้ตุงอ่ะมั้งอินสเกลสอมนี่เบ็กเนดิงีจีนี่ขัดินขัดเวเบ็กเนดิงีลายตัวซงนี่ขดาขัดเวเบ็กเนดิงินนันเนดิงอันลุมเป็นมีเตมูนา มิหิงเอกเกวโคมินลาตัวเตไม่ยินจีอินตัวเตลำดังตะกี้ไม่เดปเสยันจงเอเเกลกี้งอันเนกดิ้งตั้งอันลูมาบอลดิ้งนะอันลูมาบอลดิ้งตัวเป็นอันเนขัดเวอนเอกเจียงสิเกลสมนี่เบ่งเนดิ้งินนี่ขัดาขัดเวเนดิ้งินตัวเป็นก้อยลายเอ็มดิ้งมิหิงเตถักเอกเกวตังเคโคมดิ้งินตัวไม่ยจีดิ้งินตัวละ เอ็มดิ้งินตัวเนดิ้งอู้ pasianin sol se se hôm sắc đã về chi na tua chang à tua chang in a chi lệ tua chang in tàu pan Israel mi te gam dang a ka the thang hun chang in nin te tua ma bang in ne di ngu hi alim bahanga ek keu to mau em sakhiam chi lệ amau te sala apuak ta keu to amau em sakai ve zazen me de in to cha hi zong in a hi zong in kadong ki ka to pa pa siano ching ma hun in ke ka kinin sang ngei ke hi ka neu tunga ke pan tu dong ama thu in a si tom ka ning sa ya gam sa te nek ba ngai zong in ka ne ke hi tua hi le pha hi mi hing ek tang in bong ek na jang ding hi <laughs> en to changa to pa ke nga thum to pa hi ma ma ke vyo ken an nin jong ne lo san nin jong ne lo มอบกชาจงเนโลกายกวางจงเนโลเนื้อยกายกวางจิขายังก็เขี้ยวนะก็เขี้ยวขนาดกว่าอ๋อเขาเกี่ยงกายกวางของอันเนอมียมจิไม่ไม่ใครเจียงอะไปเฮียมก็จะแหละกายกวางด้วยไปฮิตัวกันอายซาของมออืมองเขี้ยมนี่ไงเอ็กเกี่ยวตัวฮิโลตุนบองตัวโมเอ็มดิงบองเอ็กตัวเอ็มโอจิเจนไอเวปเสียนิน en tua za ta si sia i e te yila mi te hunin a hi zong in pasianin bangen hi za ta in ka gam sung sia hi manena pian thak na atung sak ding kwa sol ding ka hiam chen to pan mi na nge nai ve en gam sung hi za ta si hi manin gam sung a pian thak na tun the na ding ina qua so ling ka hiam chi tak te tua chiang in a o ka za hi tua chiang in ken hiya oming ke hong so lin am sung sian na khem pe apu phading he sa ya ama na ki a thi Eliza in ate bang in lấy tung mi bek hin a pi gwa zuk no na ding in thuang et chiang in kum thum le kha guk ton tung lấy tu te khat pe thum man lâm pi pan pial kha in thei lệ tua bang akhial mi te lamma na tun pi ki mi pa in akhial mi te asi na ding panin hon hia in mo na tampi za ko in bang che he se ha bang a ki a mi te isangam khat lam khiala asi ding pa pen tua da na pu pa dinga iki ap tak te to pan ei tung to het sak nang in mi khat ki khel hen la pasien lama ki he hen la gup khian na nga le nang hang hi chi se nai ve pasianin in ไอ้น่ะนั่งหางฮีจีเซนไอเปตัวไอ้มันเองนี่ไรอะอีปอลปีอคันตกนาเดียงเงินตวนี่ปีกาลนี่ส่งแอตแลนตาอะปัสเซียนคาเสียงเท่านางสบะขันโลนางตุนนาเดียงเงินกัวเต็งกีอาบดิเงียมตัวนี้ตากทุงเอ็ดอีหุ่ยดีกนายเจทุงเอ็ดไหนจีเป็นอินุนตางนามอ่ะอีดีกสุกอีดีกตกหุ่ยฮีจจ and Bible study the heart of revival. Tua hina kan lo na dinga la siang to more you pray the more you hunger for the words. Tung and sem sem chi. The more you study the words, the more you desire to pray. Two ngen sem sem leng pasien tu thei nuam sem sem du sem sem pasien tu thei nuam sem sem le chin bang sem sem ding tu ngen sem sem ding ding tai พราะยาชิงเอาไล่อินุนตากนาทุ่งเอ็ดนั้นเขลยตักเตะนัมเบอร์ขาด set aside specific time each day ตัวป้าตัวทุนังเอ็ดนาดิ่งเอ็ดอันไหนจำเตอินจีด้านที่ไลอินนี่ขาดบังซาเวทุ่งเอ็ดทุ่มเวงเอ็ดตัวนี้ขาดบังหุนนาได้เวอิสราเอลเต้นทวงเอ็ดตักเตะจูดามีเต้นทวงเอ็ดตักเตะยิงสังในกว่าอาหุนมานมานี่ทุ่งเอ็ดหนุ่ยตัวเป็นตัวป้านเตอี Tại mà in nâu bang hun ok cái kum ni mo business meeting tu bằng này quậy tuôn ni sung thu ngàn khom đi ngang à lại sang thu ngàn đi dinh sang sun som lên ni quả tiếng thu ngàn đi ni tang này thum quả tiếng thu ngàn đi business meeting tu đi ngay tại về tuôn à cái bây giờ đi ngầm được quậy ทุงเงินดิ้งจีเป็นฮิลายาไปดิ้งฮิโลน้องน่ะอินวันนั่งเงินดิ้งังไหมซาไอ้ฮิตรงนี้โนบังหุนมัน โนบังหุนอ่ะมันจิงสังอากัวมันดิ้งส้มเลเนียกัวมันนินิตักในทุมกัวมันดิ้งจิงสังในกัวไอ้เทดิ้งแต่งเหปีนาโตจิงสังในกัวขันนี่ทุมลีอ่าจิงสังในกัวไอ้เทแตงเงินฮิฮิอีโปยาดิ้งจีน่มอฮิอาดิ้งเงินอ่ะ ขันโลนังเงเงกุงเงสักดิ้งอยู่เตเอ็นจิงสังในกัวเต็งมอไอ้น่ะซุนซอมเลนี่กัวเต็งองเทดิงซุนซอมเลนี่โอเคเฮปีนาโตแกยาดิ้งเงนี่ปอลพี่บุบาดิ้งเงนี่นะอเมริกาบุบาดิ้งเงนี่อเมริกาจะมีบุบาดิ้งเงนี่ยังไงกอลกำโลดีหมอกี่เว้มอกอลกำยงโลขวาขดาเชสเพลนติงบอลดิ้งอะเกลเกลไกเว้เอ็นจังจังกงอ่ะ just planting ball leng zo mi tam ma ma ki khang ki khang to ma ma ding kamu hin thu ka nget ma ma lai ta kai ve ta ja america khang lo phot phot leng kol gam lo zo ding ai ve mo ding ya mo just planting to la ki pan lan ta thu ngen ding nga ung ki to kuang ding nga america bu america pan lei tung bu ba happy na to thu ngen tek ni mo ni tang nai thum อุนกีบังเรไม่แต่ลุงดำเอเอ็นนายควัยนปอลขัดินถุงเงินเองอะนวินแต่กะเมอนอมนัดแต่กะนังเงินดิ่งนังเงินเองนายควัดถุงเงินดิ่งสมเลยเนีาปอลขัดินเงินดิ่งนะนายชุมาปอลขัดินเงินดิ่งนะนี่ตังนายสกิเตถุงเงินหอมแล้วแล้วิ่งเมื่ออีโซเดียมกวยหันเจมนี่หันเจมเสกเงียดดิ่งตัวเต็งตูกาลนี่สุงเด็กตะการถุงเงินดิ่งไปเอ็นตัวคิดตักเจงนี่นะ read the Bible prayerfully ลายเชียงทุ่งน่าสิมดิ้งทุ่งทุ่มามาเอ็นนัดลุงสิมงลนนัดิ้งทุ่งเอ็นดิ้งฮิตเมื่อข้าเชียงทุ่งนงลนนัดิ้งทุ่งเอ็นดิ้งอ่ะตัวคิดหลักเด learn to pray loud ทุนังเอ็นตักเจียงอ่ะ้ำมูเวกพุนเราดิ้งนังเกียขานสุงอมเลดิ้งอินบางจีดีโอปีดิ้งเอ้ยอดอาวากุลเราตัวพันสลเลมอ่อ้ยดิ้งโอปีเลดิ่งเอ็นตัวป้าโอปีเงียดดิ้งเอ็นตัวคิดหลักเจียง organize small prayer three to five people มีทุมบ้านมีงาตัวด้านเองทุ่งเงินดีงี้นะกายคอมดี้งี้แต่ตัวสวกุลละ small group small group มีงาปันมีทุมพัดเองเมื่อมีทุมปันมีงาอีดิงเงิตัวเต้นบางอีดิงทุงเงินเงียดดิง small group ปันดิงตรงนี้เอ๋ยมามาขังโลพ่ดแรงมีกิโลขันโลนายจีเป็นกิโลเทียว akilo the ye na in kwan sunga babel nuvel ong khang lo phot le ta the kilo ding hai ta ong khang lo le por pi mi teng lo ding hi ta man kilo the hi ta man han chiam ding hi zo suen mang che ta gwai ke le ka in kwan pi te hi level to pa na ka sem ding tu nen to pa na asem ding in in tek to pan thu pang pe ta hen inga khan lo na te te mu ding hiang ข้าเสียงทวังเรียนประเสียนเอเตตอมคอมีข้าเสียงทวินเอเตตนางเซมดิเปลี่ยนทั้งนามูดิเงียมบ้านบ้านตุงกมึงละตูดีเซนไอเวมีปวดขัดเต้นตาในโลดิงจิหมกโมกไอเวตาในโลดิงจีเก็นมังไงไงสุนกยามจีเลฮิโลฮีตบาตางเปียอินตะปังเปียนตะนุงเปียอินกายินกวนนุนนักกำลัวนัวมึงอจีไกเวกันอ่ะตบาเดย์ bà hang ta inui in quan in tàu ba gầm lụa dân lên náng nộp đi viền và tung gầm in quan in tung dân lên náng nộp đi viền tua ding tàu ba gel na he iki sabang khá xem thâu kia sami khá xem tàu inga nắng bang hi ding thu nghe ding hắc hắc sa loke mete quay hắc sa loke e. hắc sa tàu pa nong kalpe ma ki tôi e ma ki pan thu nghe ki pan ding hanga mo Nai kwa pol khadin nang en dinga som le ni pol khadin nang en dinga nai thum pol khadin nang en dinga hilaya nai sagi ai zo dia i hun ki pading men sagi le lang chi vyang mo ni na sagi le langa hun ki pan de takte nai lang sung thu ngen khom ni mo mate to ding in gel มันภายนะจุดดิ้งไอฮันจำกูเรียงฮี เกียร์เอ็นเลหัง ตัวหิมันินวันตุงอาอมนปาอุอจิงตางมาบังอินโนเตจงลุงซิม จิตักอินนจิงตางนดีงุนนฮันจำมุนจีตัวไปสุนะหันจำดิ้งเป็นสอฮีมอตัวมาบังอินะตัว เสียไปทุกเกนนาเตะมีมาลกิมินะตุนยากิปัน ในกว่าสอมในนี้ในทุม ตัวเรา จริงสังลำอังเงินโจยมาแล้วจงเองเงียบจ่อหุ่นนี่แล้วมาเดในกุกก็จริงสังลำปอ ในงานและหลังปันในกุกเกกาของข้านจินตัวมันนี่นะอีเวกปีนะทูเงียนง่ายเลยหังอีปอลปิสุงะขันหล่อนังตุงดีงาข้าเสียงโทกวนนุ่งเตะองค์องค์บวกดิ้งอ่ามีมาลกิมินะตัวไปสู้องไปกิจจังในเวกปีนะกว่ามาเปเลมลยนะ เวกปีนะป่ากิมดิ้งฮิหัง อีเบกปัสยานีนะอีนะมีมาลกิมทุพังเปียเฮนลางมปีตอนตุงตาเฮนตุนี้กิคอมเวกปีเป็นสอมสกิเลเกดสอมสกิเลเกดสอมเกดกิมกิพายนะจังยีนะกิขอบุงสิมอมโลมาเดขอบุงสิมอมโลทีนี่นะไม้กาเอวัยหุ่นดิงเป็นอาเฮียเละตัว เอฟฟอร์ดอินเนสหุ่นส่งอาดานตัวด้านดีนะ ไปโตดิงจิพดพ้นนี่นะเห็นแต่นั้นเสียปานะอามายไอเดียอามายง่ายสุดนาโอมาเลยทรงอมันตัวตกิจุยนะ องมาไก่โตลายแฮนลา ตัวเละตัวกาลคัดสูง กาลคัดสูงจีเนตัวเอวยงตุนเก่งมา กาลคัดสูงเจียงอ่าเสียปานทุกแกนนาปันอ่ะฮีทรงนะลายเชียงโท อ่า อิตเตลโลนาอ่ะฮีทรงนะอิดดอดโนบมาเละ กิดงเทมอคอยเชนกิดโถเทอมันดอนสักดิงตัวมันนี่นะเอทุกแกนนาปันหิตาเลลายช่างโดซุงปันหิตาเลอิเตลโลอิดดนบอมาเลกิดงเทฮีจิอัฐกินากิพอกสักหังต้องคิดจังไก่สักนี้นะป้ามุงตาเจ้านี่นะ ประเซ็นมินพันนาเต่อปอลเตจิละปอลขัดเงินดิงเฮียงต้องคิดจังนี่นะอ่าเสมาจิงบอย zong se ding mo dong ni se ni na to lo pasian min phana nei nom vil vel pasian tunga mm, ama min phana nei nom yo ma le zong kinga kinga la hi ki hong la hi chỉ cái ra sắc phà ba hăng tu ni hún na vàng lên na tên này toàn tung ta hèn, biết bác sĩ này chụp băng pia hèn là mai lâm hún à ya à còn hun này mong mọc tê zong à mong mọc hilo mất tê mai lâm à tu sang à tắm rồi này đính pen à ปอบตาจีนี่ตัวหิน่ะกอเป้าของกิสินแกกุลิ หุ่นข้างนาลาดิงอินะเออลาเดเดวตัวนี้กัวโซนาสางเป็นจิงเตลสกุลลาลามากายเตนะลางมากายสักแหนลาหุ่นข้างนา to ba to ba mu cha a ban da lai sa cha to ni kwa zo na sang pe ni di mi di te to khat ve cha ga kan mun wa mi tun cha to ni kwa zo na sang pe di sang pe sang pe đi qua gió đã sang về ni đi cùng đi bay ni tun chia ô san na lai sát chia qua ni qua gió đã sang về ni đi mi siang te to khát về chia khám sang về ni đi vani te to khat ve cha igual zo da sang pe ni di kum pi pa ni tun cha ho san na la i sa cha tua ni gua zo na sang pe ni di hak san na ding a be cha kum pi lu ku inga cha tua ni gua zona San Benedin Adon lungun ni tuncha kumbi pa di dincha ni wa zona San Benedin Kwani wa zona San Pen pain ni tung cha o san na lai sak cha tua ni gwa so na sang pe ni di avang len pa pa sien zanita nangom oi na bang in kung biak ha ko le tu pa abila biak na abraham biak na nasan bang in Eliza biang na nasan bang main to pa ko te biang na ang san saktain la. Nang ma min na nang zang saktain. Mai ni pi chiang idang hibang hun hoi zang sakbek tham lo in tu kal ton tung to pa nang ma ading ka hun khem po kong piao hi. Nang manong sang in la kanun ta na ung kilam dang sakin la. Kan nei ngei lo to pa khan lo na. To pa kan nei ngei lo nang ma wang na te to pa tuin attack in ong mo saktain. ตัวฮิโทเข้มปกเยซูคริสต์เป็นสองกงเงินวารามโกเตบียกปาเปเสียนออา